Desazile hori, desa, ez da, ez hau, eh? Desazile hori, zi... Eh, Xare zozalak, zare zozolak. Xare zozolak. Desazilerazio, hori? Eh? Atxiki hori. Gaurko Euskarak kolokialaren esaira. Atxiki hori, biztadena erraiten alda, eman dezagun diru pixka bat zordautzula lagun batek. Eta, euro bat gehiagidelarik, erraiten jozu, atxiki hori kafe bat edaten alko oso horrekin. Eh? Bakizue hola printze edo printzesa handi baten maneran. Baina beste manera batez ere erabildaiteke atxiki hori. Justuki, are, ber adibidetik segituz. Lagun horrek dirua itzultzen dautzue. Azkenean, badu urteak emeretzi euro horiek zor dizkidazula. Ba, euro hori ez dakuzi utziko, ez ez. To, euro hori itzuliko dun ba, urteak dirua itzultzeko, atxiki hori, te? Bai, mm, bai, badakit, badana hastekoa, gaiten dakot itzultzeko dirua, baina atxiki hori, ebe da, esaera hori da. Berdin manera desberdin baten egokiago litaike, punchline bat, bakizue botatzen duzulaik. Zure Twitter kontuak unfollow eta blokeatu ditut, eh? Ez ditut entzuten gehiago zure irainak, are atxiki hori. Franz Adantagel, ara, eh, Bon, justuki Twitteren eh, kontu berri bat deskubritu dut. Bederazka, deitzen da. Bederazka, uska, xibiotarrain, ikasteko gunia. Sotukatu. Ha, sotukatu? Sotukatu. Sotukatu. Sotuka hadi, nahi bahiz teno janizan. Akort. Akort. Are baina atzotuka jadi beste hitz batzu ikasi nahi ditugu urtarrilean ideki kontu hau beraz bederazka deitzen dena bideo txobatekin ilustratuta, umore pixkatekin, Ola, altesin eta beste hitzak jada deskubritzen ahal dituzu eta ikasten ahal beraz bederazka Twitter kontuan. Eta sarean beste joko bat Wordle, Wordle, ube inglesez, uh, joan hastean bederazka jokoa aipatu nautzien, eta ondoko horrenetan Wordle edatzen hasi zen ere. Beste hizkuntza batzuetan jada sarean den jokoa, simpleki frantxez telebistako motuz, bezala, zautzen duzie. Ber prinsipio da, eta hemen Euskarazko bertsioa sortu du talaios kooperatibak. Egia erran, konten nintzen duela astea, lehen egunean lehen itza proposatu eta bigarren ukaldean atseman baitut. E, gaiten aldautzu eta ala ere, oizkanpokoa baita ez, bikaina ere gaiten algenuke. Ara, adibidea emaiteko, beraz, lortu dudana bigarren aldikotz. Atera, itza idatzi dut, hor, A eta R berdez agertu zauzkit, beraz leku honean zirela ejan daut masinak. Te hori zen, beraz ejan nahi du, lekuz aldatu behar nuela, baina eh, zuzena zela. Beraz, astro atseman dut, eh, labur biltzeko. Bon, astezkenean ezin atsemanez ari zaniz, itza, ez da posible, ezin zen atseman. Bon, ordu zue nahi bauzue, ener batu deuzen wordel, ubebikoitzarekin, puntu talaios, puntu kop zekin. Sustatu puntu eus webgunean ere atxamanen duzie, erreskiago. Bestalde aplikazio inutil bezain zoragarriak nahi dituzue, atxeman dut 2008 bateko zerrenda, bon konbinik duen zerrenda da, eh? zuen urtea salbatu duen aplikazioen zerrenda egindute. Hori da horien artikuluaren titulua, ni ez nahi zorrepaitzeko zuekin formazio hartu, eta egin nahi duzuena horrekin. Txisteak bazterrean utzita, tu antikovid adibidez dibidez aipatua izan baita, hartu zuen telefonoak hasten da zerrenda. Taldean lan egiteko xareko aplikazioa adibidez, Notion tebatekin. Berantago irakurtzeko artikuluak baztertzeko Pocket deitzenen aplikazioa. Komun, publikoak, atxemaiteko aplikazioa, eta hori eh, praktikoa da batzutan, Toilet Finder deitzen dena, YouTube iragarkiak blokeatzeko VanZed deitzen den aplikazioa. Argazki bat hartuta, zelandare den jakiteko PlantNet, salduak izan ez diren janariak biltzeko Too Good To Go, adimen artifizial batekin sortzeko arte obrak Eta bai, wombo, eta bar, eta bar. Abisatzen zaituztet ez dut aplikazio bat ere entxatuen, e, telefonoa badu urte bat edo bi, soberea betea dutala. Beraz, ustu ordez batzutan, bos minutu hartzen ditut argazki eta bideozar batzuk entzeko, eta berriz hasten da nire telefonoaren bizi betea. Beraz ez niri kontxilorik galdegin mile esker izan untxa. Besa Desa zile hori, desa, ez da, bezau, eh? Desa zile hori, zi... Eh? Xare zozalak, zare zozolak. Charles Sosuka. Desde la Federación, ¿vale? Sosuka,